isaha cumi na zibiri zirenze ko iminota mirongo ibiri n'itanu isaha zitandatu umurantunga zirenze iminota mirongo ibiri n'itanu bakurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi ndakuramukije Apolline ndaramukije n'abariko baratumviriza tubahani ikaze mu makuru mu kirundi avuga kuri no mutagana yo tukahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kuri uyu wa mbere niho hahimbazwa mu Burundi umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi umunsi ushitse aheruka gufatwa ingingo ikuraho turusho ku mishahara y'abakozi ah, muri sendika Konapes bakavuga ko uwo munsi ubasanze mu bukene kandi umutekano muke abari muri defile nabo bagasaba ko iyo ngingo ifuta uturusho kumishahara yo kugwaho ariko umukuru w'igihugu wewe akamenyesha ko uwo mugambi watanguye kuja mu ngiro abantu cumi na batanu nibo bishwe abandi icyenda barakomereka mu bitero byabaye muri yindwi turangije mu bice bitandukanye by'igihugu hadisanganiro ikaba yashimye kugaruka kuri bimwe muri ibyo bitero mu ntara ya rumonge ho havugwa ikena ry'igitoro cy'ubwoko bwa esanse ibyo bikaba byatumye itike ry'abiyunguruza riduga no mu ntara ya bubanza turakubitirayo nkuko nari mpeteje ko kuri uno wa mbere niyo wahimbazwa mu burundu umunsi wahariwe abakozi n'akazi uwo munsi ngukaba uje usanga abakozi mu bukene ahandi bari mu bibazo by'umutekano ivyo navyo ngo bikabuza kwidagadura mu guhimbaza uwo munsi ibyo bishikirizwa na bamwe na bamwe mu bo baganiriye na hadisanganiro mu gisagara cya Bujumbura aho bari muri defira abakozi bagasaba leta gufuta ingingo ikuraho uturusho bahora baronka ku mwaka ntibaza ngo baburonke turabe turareka yuko rero usanga n'amakenga y'uko tuzohembwa ejo tuzohembwa ejo naho akiriho urabye akazi nk'uko ariko karagenda ukabona n'ukuntu bamwe bamwe n'imishahara kuntu igenda iratangwa polepole bavuga ko umengo ntayihari ugasanga umukozi aratonda ku kazi atamurara agifise eh, urabona nk'ubu eh, nka twebwe abakozi bashobora gusanga dufise ingorane z'umutekano usanga rero ari umunsi uje eh, mu bihe bitoroshe ariko akagumye baguma ko eh, nibaza yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bizotinda bikamera neza umukozi koko akawuhimbaza anezerewe akeye ni umunsi ushyitse ubwa mbere Maradutunganye majo akaba yatunganijwe na Joseph Nsabiye abandi uno munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi ngushitse mu Burundi hari agahaze mu mutekano eh, hari agahaze mu mutekano no mu bukene ivyo navyo ngo bigakora no kubigisha ivyo bishikirizwa na Emmanuel Mashandara arongoye sendika y'abigisha Konapesi uyu munsi ngo kandi aheruka gufatwa ingingo yo gufuta uturusho ku mishahara mu ntumbero yuko umuntu yakora atekaniwe icya nacyo ni umunsi mukuru ugeze mu bihe igihugu kiri mu bukene mu bukene kandi muzi yuko rero umukozi nawe yateza kugira itaronse igihe igihugu cyari kuba gifise ubutunzi bwifashe neza ubwo yuko rero ibyo bica bikora ku mwigisha nawe nyene kuko yahanye bihera kugene yiyunguruza aho abaye ngene asuma ivyo byose murazi yuko bisaba uburyo igihe rero uburyo butahari mu gihugu ibyo bisaba bikora kumwigisha nawe nyine ko n'umurundi nk'abandi bwa gatatu nabyo bishitse mu gihe muzi yuko hari ikibazo twari twaratuye leta ikibazo cyerekeye gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara icyo kibazo rero cyagize intambwe giteye ko tugoye namwe nawe twiteye ko ni uko hariho bakozi bagenzi bacu mu bindi bisata baba bariko baridoga bati ubu burusho umuntu ahora aronka umwaka uheze bafatiye ku manota aba yaronse leta yabutwaye kandi twebwe barabutwaye ibi rero bifise inkurikizi ku vyerekeye bwa mbere hoho gutera imbere k'umukozi mu mapete kuko igihe baguhaye amanota hanyuma ntibayaharuremwo ni ukuvuga yuko mu kazi hari ibibazo byahagaye bitiro borokage de kariyeri nayo ku kiringo cy'ukwezi cyaraye gitanzwe n'umukuru w'igihugu ngo abigisha bahunze babe basubiye ku mirimo warongoye ko na pesa amenyesha ko umutekano wobanza ukagaruka dusubire tumukurikire byari byiza yuko umuntu agaruka ku kazi kuko umazi yuko akazi ariho gatunga umukozi mugabo aho tugira amakenga nuko hariho hamwe hamwe ushobora gusanga umuntu yagiye kubera abona imbo umutekano nibaza yuko rero eh, bakwihutira kwihutira kuzana umutekano umutekano ugakwira kugira ngo abantu bagaruke baze bakore kugira ngo igihugu gitere imbere nuko abantu baba bari ku kivi kandi nawe adakukizi mu gihe abona yuko atekaniwe twizera yuko rero ibihe by'umutekano bugerageza bikagaruka bigashobora gufata intumbero nziza gutyo rero abakozi bagaca baza bagakora igihugu gatera imbere naho abakozi bidogera ikugwa ry'uturusho ku mishahara umukuru w'igihugu petero nkurunziza wamenyesha ko leta yatanguye gushyira mu ngiro uwo mugambi ngo hakosogwe ubusumbasumbane dukurikire umukuru w'igihugu petero Nkuru nziza. ikibazo cyo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara cyafashe umwanya muremure kandi namwe murabizi ko kitoroshe leta rero ntiyayaza amasigara acicara kuko yaratangwe gushyira mu ngiro umugambi ibyo nabyo nibyo kwishimira tukanashimira abakoresha n'abakozi batereye ibyiyumviro kugira iyo ngingo ishikweko inama isumba ingimba ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri hadiyo hadisanganiro eh, tubandanye n'amakuru mu kirundi n'ibijyanye n'umutekano ibice bitandukanye by'igihugu byaranzwe n'ihungabana ry'umutekano muri iyi ndwi irangiye abantu barenga cumi na batanu nibo bishwe na icyenda barakomereka mu bitero bitandukanye obeniyo nkuru atwibutse bimwe bimwe muri ibyo bitero nabo byahitanye kuri uyu wa gatandatu mu ijoro igitero cyabaye ku kirabo King Bar muri quartier ya Kajiji iri muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura cahitanye abantu babiri bandi babiri barakomereka inkuru zemezwa n'igipolisi mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana naho hatowe ikiziga c'umukenyezi muri quartier ya Musama ya gatatu aho nyene muri zone ya Kanyosha muri iryo joro nyene ry'uwa gatandatu grenade yatewe muri quartier ya Bururi muri zone Kinama yakomerekeje abana babiri nayo mu ntara ya Kirundo ahitwa kumurama, umuntu umwe niwe yafuye mu gitero cakozwe mu kirabo ahitwa kwamvuye kure kuri uyu wa gatanu naho hatowe ikiziga muri komine Isare ku musozi Karunga mu ntara ya Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu wa kane naho abantu ndwi nibo baguye mu gitero cakozwe muri quartier gitaramuka muri zone musaga mu gisagara ca bujumbura uwundi umwe arakomereka abo bakaba bari aho bateramiye bivuna akanyota ku munsi wa gatatu naho imodoka y'ishyirahamwe OTB yariko iva mu gisagara ca bujumbura igana muri komine mugamba yararashwe hakomereka umudereva wayo kuri uwo munsi nyine grenade yatewe inyarunazi muri komine busoni intara ya kirundo yakomerekeje abantu batatu abantu bane bakaba baratwawe n'ubwo ruzi iyo ngingo ikaba yafashwe n'abajejwe intwaro mu ntara no muri komine abanyagihugu bo bakabona ko bariko barahomba kuko ivyo bahora bakura muri ico gihugu batakibironka kubera iyo ngingo dukurikire bamwe muri abanyagihugu baganire na hadisanganiro ubwato bwarasheshe haragenda abantu bamwe barabasama umenga haragiye nk'umuntu umwe barasubira kandi buramena kandi umenga hagenda uwundi ubwato rero urumva utazi no gusoza neza uri kumurasoza hari igihe ntitukwironka ukuntu ndasohoka ndagufata indi nzira kandi na musitanteri marse pase ubasiganira barinda nk'uvuye bujumbura ajabuka enda kuja kwa musitanteri ko marse pase naho usanga musitanteri adahari usanga ngo rinda musitanteri ngwaze ngo niba gwarese yo kujabuka tubona ko nkuko nkubwa twandi bagusubiza haruguru kubera hajya buri ku kiraro hari umukuba mwinshi muri komine twafashe ingingo yo kugira tube turugaye icyo cambu kubera hari ingorane zijanye n'ubwato ku ngambo yo muri Kongo hanyuma ubwato bwabo bukaba ari ubwato butameze neza tukaba rero twarabahaye ikiringo cyo kugira ngo babanze baringanize barondere ubundi bwato bwiza kugira noneho batangure gukora abajabukira ku ibarura rya gatandatu mu bizeza ikihe cyizero kugira mu minsi mike bashaka kuronka aho bacana ibintu byabo icyizere twabaha nuko babanza bagatenyenya gatoya nko mu kiringo twahaye bakomari kugira baze bamaze kwitunganya nabo nyene twibaza ko nk'umuntu umwe canke umuntu izibiri bashobora kuba bamaze kwitunganya noneho icambo cyasura kandi gakora nk'uko cahora gikora hakaba imigenderanire myiza yari isanzwe iri hagati y'u Burundi n'igihugu cya Kongo Aya maju yose akaba yatunganiye yegeranijwe na mugenzi wacu Jackson Bahati akorera mu ntara ya Cibitoke. Isanganiro Isanganiro tubandanye n'amakuru mu kirundi ugiye cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo ine dukubitire mu ntara ya rumongoye ngo igitoro cy'ubwoko bwa esanse kirakenye muri iyo ntara no mu micungararo yaho kuva kuri uyu wa gatandatu ku biturindwi byose biri ngaho muri iyo ntara ya muri iyo komine eh, ya rumonge ngaho icyo gitoro cyabonetse ni kuri sitasiyo imwe gusa mu biyunguruza abantu bakidoga mbere bakavuga ko n'itike yatanguye kuduga muri rumonge jean Pierre misago kuva kuri uyu wa gatandatu igitoro cya esanse cyarakamye mu gisagara cya rumonge no mu micungararo ku masitasiyo indwi yose ari hagati mu gisagara n'iyindi iri mu karonda muri komine rumonge no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere cyarangwa kuri sitasiyo imwe gusa ya kironse kuri uyu w'imana naho nyene kukaba kwarukongorerana ngo kuko gisigaye kiza ari gike umwe mu barangura igitoro twavuganye nta byinshi avuga gusa ngo ntaho kiva mu bagipompa bo baramaze kuduza amafaranga amajana atanu cyangwa arenga ku itike yo kuyunguruza ku muntu bakavuga ko bakironka kuri mageno hagati ya bibiri n'atanu n'ibihumbi bitatu ku iritiro jean Pierre Misago mu rumonge radiyo isanganiro urakeneye jean Pierre misago mu kurangiza no makuru dukubitire mu ntara ya bubanza aho muri iyo ntara havugwa utunyabwoya tubangamiye imirima abanyagihugu bakavuga ko ata kintu gikozwe utwo tunyabwoya turiko dutema dutongora mu mirima yabo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bibanza aho bakavuga ko umuti bafise bariko barakoresha mu guhonya ubwo dukoko ari muke kandi ko bariko bararonderera ahandi ibubanza Space Caritas Kabanyana mu ntara y'ububanza haravugwa ibinyabwoya bibangamiye imirima cyane cyane ku ruhande ruhereranye n'ikibira abanyagihugu bo mu makomine ya musigati rugazina bubanza bakavuga ko ataco bagiye kwimbura na rijya impeshi ngo itagenze neza kubera uruzuba mu bice bimwe bimwe no kubera imvura nyinshi mu bindi bice ibyo binyabwoya nabyo ngo biriko biratema bitongora ngo bijya amababi y'ibiterwa byose ndetse n'ibiti vy'ibinyeshamba nk'uko umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara y'ububanza abivuga kuko turamaze iminsi duteye mu ntara yacu ya bubanza aho dukaze cyane n'akarere gaherereye ku kibira aho twavuga nko muri komine ya rugazi eh, ku mitumba ya ruke no mu mutumba wa rwamvugwe twavuga muri komine musigati ku mutumba ya muyebe na ntamba eh, n'ibubanza ariho igice cya karinzi cyatewe n'ubwo bukoko jean paul barutwa nayo umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bubanza aranamenyesha ko bafise umuti muke umuti urahari wo kurwanya agakoko eh, n'umuti bita dirisiba ubonetse rero ah, abanyagihugu boheza bakajya gutse bakawugura bagapoma mwa rero turasaba hariho igisata kijejwe ibyo kurwanya eh, udukoko nk'iki tubona ko ari cyiza mugihe ari cyiza rero botwegereza imiti hagufi ku madepeyaye icyo gisata kiri gitega urumva ko atamunyagihugu yoheza washika igitega akanasaba ubuyobozi bubijejwe ko gokwegereza umuti ukwiye mu buyobozi bw'ibubanza kugira ngo bashobore gutuza ibyo binyabwoya specialitas Caritas kabanya ni bubanza isanganiro urakeneye Space Caritas kabanya nakabari no ngaho turangirije amakuru mu kirundi twaye twabateguriye ariko imbere yo kubika ibanura tuyibutse ko kuri uyu wa mbere ariko ariho hahimbazwa umunsi wahariwe abakozi n'akazi mu Burundi bakozi bakavuga ko uwo munsi ubasanze bari mu bukene n'umutekano muke bagasaba kandi ko ingingo ikuraho uturusho ku mishahara ko yofutwa ariko mukamwumvise ko umukuru w'igihugu wavuga ko uwo mugambi watanguye kuja mu ngiro mwabyumvise kandi mu bijanye n'umutekano ko abantu 15 aribo bishwe abandi 9 barakomereka mu bitero byabaye muri iyo ndwi heze mu micungararo mu mice igize igihugu hadisanganira ikaba yashimye kugaruka kuri ivyo bitero mukaba mwavyumvise mu ntara ya Rumongeho hakaba havugwa ikena ry'igitoro cy'ubwoko bwa esanse byatumye itike yo kwiyunguruza iduga mu ntara ya bubanza mwabyumvise ko utunyabwoya yaturiko turatema dutongora mu mirima abajejwe uburimyi bakavuga ko bariko barondera umuti wo kudupima wo kuwupompa hejuru y'uwundi bari bafise mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Arbendo waye mu buhinga bw'ivyuma amakuru mwashikijwe na Placide niyo mungere tubipfurize umunsi mukuru mwiza w'akazi murakoze